بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ikiwa ni tarehe ستة mwezi wa Rabiul mwaka wa 1444 turudi tena katika darasa zetu kama kawaida baada ya kusimama kwa ajili ya mitihani ya wanafunzi na leo lillahi alhamdu wal minna wale ambao walikuwa wamebakisha mtihani walimalizia alhamdulillah sallallahu yuwaffiqahum jami'an lima yuhibbu wa yarda turudi kwenye darasa zetu kama kawaida ikiwa wakati huu ni wa darasa ya kitabu ahadithul akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala na tulikuwa tuendelea katika kikao cha mwisho tulichokaa na mlango wa islahu dhati albayn mlango unaozungumzia kuleta sulhu baina ya watu waliozozana na ahadith akaziorodhesha zinazoeleza na kuonyesha fadhila kubwa sana ya kuleta sulhu baina ya waislamu tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى قال وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حميد ابن عبد الرحمن بن عوف نهوني كجانا وصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مماياك أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها ألكوني كتكوالي وليفني هجرة وموانزو يوم ماكي wale waliompa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam huyu mama radhiallahu anha ampa habari mtoto wake kuwa yeye alimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema laysa alkadhabu ليس الكذاب الذي يصلح wa yaqulu khayran wa yanmi khayra muttafaqun alayhi mtume sallallahu alaihi wasallam asema si muongo akaondoa sifa ya uongo kwa mtu huyu yule anayesuluhisha baina ya watu akazungumza maneno ya kheri yaweza kuwa ya urongo lakini ya kheri wayanmi ayuballigh khairan akamfikishia huku huyu maneno ya kheri na yule mwingine pia akamfikishia maneno ya khairi kama tutakavyoeleza kwa maelezo ya mwandishi hapa sema وزاد مسلم وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث أو لم أسمعه يرخص يمسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم akitoa ruhusa katika chochote kile wanachozungumza watu kusema uongo isipokuwa katika sehemu tatu alharbu sehemu ya kwanza ni katika vita mtume sallallahu alaihi wasallam asema alharbu khud'atun kwa sababu katika vita bila kumhadaa adui yako huwezi kupigana naye ukamshinda lazima utumie vitimbi vya vita ndio uweze kumshinda na ndio utaona katika vita kila yule komanda akiwa ni mdanganyifu zaidi katika vita ndio anayeshinda katika vita lakini mfano wao ni kama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu arda hakuna mfano katika tarehe aliyotokea baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam komanda mfano wa Khalid ibn Walid na wako wengi katika masahaba ambao walikuwa ni makomanda wa kikweli katika jeshi lakini yeye Allah alimpa fadhila hii radhiallahu anhu kuwa katika tarehe yake hajawahi kushindwa katika vita alipokuwa mshirikina wala hajawahi kushindwa katika vita akiwa muislamu hajawahi nitawapeni mfano wa hadaa aliyowafanyia wa Roma katika ghazwat Mu'ta na nyote mwajua ghazwat Mu'ta masahaba walikuwa elfu tatu na waroma walikuwa laki mbili hebu waulize <laughs> watu laki tatu waweza vipi pia na watu laki mbili laki, yani laki mbili si watu elfu tatu wakiwatemea mate tu wawatelezesha wafile mbali wengi shekhe jeshi kubwa sana nyote mwafahamu kile kisa wale masahaba watatu ambao mtume sallama aliwaweka makomanda akiuawa huyu ashikilie huyu akiuawa huyu ashikilie huyu mpaka watatu wakauawa wote watatu mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya mimbar Madina masahaba wamekusanyika waambia niwapeni habari ya kile kilichojiri katika jeshi lenu hili ameishika bendera fulani fausiba أشهد الله أنه مات شهيدا أكاو يوشهد لي شهاد وقوانزا وبيلي وتاتو نابند ولواوا جعفر ألواوا عبد الله بن رواحة ألواوا زيد الحارث وكواوا قال ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة akashika bendera Khalid mimi sikumwambia kuwa awe amiri lakini hakuna tena amiri akashika ile bendera na pale ndio akasema ushhidukum annahu sayfun min suyufillah ndio kutoka pale akaitwa saifullah Khalid ibn Walid kwa kuwa walikuwa wachache na maadui walikuwa ni wengi kisa cha Khalid alikuwa vile vita vikishaisha jioni walikuwa wakisimama vile vita usiku taendelea siku ya pili Khalid radhiallahu anhu akawa wale watu walioko kulia iwawaregesha kushoto wale wa kushoto waregesha kulia wale wa mbele waleta nyuma wa nyuma waleta mbele sasa wale wakisimama wana sura mpya tofauti khudai kwa si uongo kusema a ah, a ah, yani vile vitimbi vya vita vile kila akijua zaidi kuwafanyia hadaa wale watu ndio sasa wakawa kila wakipigana wao na sura tofauti halafu ana kikosi kingine amekiweka mbali kule wakati vita vitataka kuanza awaamrisha wafunge miti nyuma ya farasi wao miti mikubwa kisha wambe nyinyi mtashuka hivi wakati sisi tutataka kuanza vita wakishuka wazua vumbi kubwa wale maadui wakiona kuwa kule wamekuja wenzao wameongezeka ilikuwa walikuwa 1000 waleta taabu hao je wakiongezeka wakiwa wengi ikawa wale wajambio na farasi lile vumbi likitolewa na yale miti kumbe wajui ni triki tu wachezea akili, akili ikawa wale wa Roma warudi nyuma watu laki mbili bwana na yeye Khalid radhiallahu anhu yenda kirudi yenda kirudi wale wakasema ona hawa jamaa hawa watuvuta kwenye jangwa ambao wao washalizoea Waarabu na sisi hatujazoea watatumaliza wale wakaenda zao na hao wakaenda zao sasa niwaulize alishinda nani ikiwa nyinyi mko laki mbili mwaogopa kuwakaribia watu elfu tatu akarudi na jeshi lilobakia salama kabisa radhiallahu anhu huu ni mfano wa hadaa zinazotumika katika vita na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita alikuwa anapotaka kupigana vita fulani havizungumzii vile vita azungumzia kwingine lakini yeye akusudia kwingine ikifika eh, sisi twenda hivi si hivi kwa nini kwa sababu maadui wana wana masikio yao wana majasusi sio wasikiza zile habari wakijua zile habari watajitayarisha vizuri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kifitauria yuwari bimaana isipokuwa katika vita vya Tabuk so vilikuwa ni vita vikubwa mno hivi alitangaza wazi sisi tujiandaa kwenda kupambana na Waroma sababu so, jambo lilikuwa ni zito sana ile katangaza wazi na mifano katika tarehe ukirejelea ni mingi sana inaozungumzia hayo turudi hapa walislahu islahu baina kadhalika tumeruhusiwa uongo katika kusuluhisha baina ya watu na hayo tutaeleza vizuri hapa mbele وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها na mume anapozungumza na mke wake na mke anapozungumza na mume wake na hii hapa isije ikaeleweka kumdanganya yule mke na yule mke kumdanganya mume wake vile inavyoelekea urongo ule a hii ni kama wamwambia mke wako kama kuna mwanamke mzuri sijaona kama wewe kumbe wajuazi mm. wapi wapi wako wengi tu lakini yeye ajione ah hakuna mfano wake sio chakula kimpikwa wajua wazi cha kuwasha wasikia kulia lakini waambia la mpaka nalia kwa utamu kumbe basi maneno kama haya mazuri mazuri yani wajua wazi we muongo tu lakini yani ile kum, kumpa maneno ya kumzidishia mahaba baina yenu lakini si kuwa mwanamke atoke nje ya nyumba kisha kilizo kwa wapi mimi niko ndani ya nyumba napika kumbe antoka ah sasa urongo huo hauruhusiwi ieleweke eh? hatumaanishi huko mfahamu vizuri نعم قال الشيخ حفظه الله تعالى سيما الشيخ أبا ومعناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن إذا سعى في الإصلاح ناقلا من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا asema si katika waongo wanaosimangwa yule anayeleta sulhu baina ya watu bali afanya jambo la kheri afanya jambo zuri Aki, yule anayekimbilia kuleta sulhu baina ya watu wawili akanukuu maneno ya hawa kuyaleta kwa hawa na ya hawa kuyapeleka kwa hawa lakini maneno mazuri كما أشار إليه بقوله فينمي أي يبلغ فكيش فينمي خيرا على وجه الإصلاح يعني كونمنا يقول تصلح بين وتوهيلي ويقول خيرا أي يخبر بما عمله المخبر عنه من الخبر أنا أنكون كويليزا kile alichokifanya yule anayezungumziwa wayaskutu amma amilahu min ash-sharri na anyamazia yale aliyofanya katika shari فإن ذلك جائز مندوب إليه لما يترتب عليه من خير ومصلحة ili jambo la juzu bali limependekezwa na kuhimizwa kwa sababu ndani yake kuna maslaha ndani yake kuna maslaha na kuna khairi jazakallahu khair لو احتاج في هذا المقام إلى الحلف ولو احتاج في هذا المقام إلى الحلف فلا حرج عليه na hapa hata akihitajika kuapa pia sheria imemruhusu ana watu wawili wameteta kulikweli ukienda kwa huyo kwambia yule mwongo mkubwa yule jinga kabisa sijui nini azungumza ukienda kwa yule namuona yule bwana kama yuwataka sulhu ili jambo atakaliishe kwa uzuri ile oh kumbe nivyo eh. basi mimi naona pia naona itakuwa vizuri ili jambo tusuluhishi sasa warudi kwa yule alikuwa iwawaka basi mmekwenda kwa yule bwana subhanallah ajuta kwa vile alivyokufanya atamani lau kama ndugu wenu utarudi kama kawaida mtakuwa marafiki vile vile oh asema hivyo eh. basi tupatanishe bwana mbona maneno mazuri uongo uko pale pale uongo pale lakini sheria imekuruhusu kwa sababu ya nini ya kuwa maslaha ni makubwa mno yanayopatikana katika jambo la sulhu baina hao wawili hata ikifikia mtu kufanya nini kuapa ametaja vizuri hebu hapa <laughs> yaani kuna wengine maana yake ah, wana taabu sana kwenye jambo la sulhu utapata na watu wa ajabu ajabu kweli anitaja mimi kwa uzuri yule aambia yeye tena akusifu aseme basi tu shetani ampita katikati lakini we mtu wa kheri bwana hebu hapo wallahi <laughs> siku hapa sheria inkuruhusu kwa nini kwa sababu ya maslaha yanayopatikana makubwa sana katika jambo la sulhu yafikia kiwango hicho fahamu zuri قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا أصلي كمسلمني أبنغوز فياب حتى كيون مكويل حتى كيون مكويل هكو بابا سانا أبنغوز لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب سبكو كثيريشا كوا بابا مشو إذا كوانغوكيا كتكوانغو يوا بابا ومعلوم أن الكذب حرام حرام وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما نيكي ومشانغني وونغنا يميني جو يعني وآبا نانياكي kwa jina la Allah na huko sema uongo basi dhambi yake ni kubwa zaidi لو دعت الضروره او المصلحه الراجحه ila alhalif alkadhib fala haraja fi dhalika lakini ikiwa dharura na maslaha yenye uzito zaidi yamekupelekea wewe kuapa kwa uongo basi huna kosa katika hilo hakuna dhambi akusudia katika jambo la nini la sulhu sasa lima thabata an an-nabi sallama min hadithi ummi kulthum بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها رواه مسلم في الصحيح كتكيث سيمتاتو hizi ndio zinazokusudiwa hapa haimaanishi kuwa sasa umekabwa ushashikwa umeiba hujajulikana wallahi sijaiba mimi ah haimaanishi hivyo ni katika hizi sehemu ambao umeruhusiwa kusema nini sema uongo kwa mfano mkeo ume, amepika chakula akamwambia mimi sijala chakula kitamu kama hiki watakafurahi kweli mume wangu kweli hebu hapa wallahi sijaona chakula kitamu kama hiki lazima haya wallahi tena kumbe ushakula pengine hapo utoka kula unje kwenda kwa sahibi yako ukala ukala chakula kitamu kweli kweli umfika kwako unshiba unabudi tu tu propa pura na maneno yabidi ule huko kisi sasa umeonekana unkula kidogo ah kweli umpendezewa na kichakula kumbe ushiba uko watu lawama tu kizuri sana chakula sijaona ah hebu hapa wallahi kizuri sana wallahi tana kizuri sana hasa hapa <laughs> takujitoa kwenye upate salama yako au katika kuleta sulhu baina ya watu kama tulivyoeleza hapa mfano qala fa idha qala fi islahin baina an-nas akisema kwa mfano katika kusuluhisha baina ya watu wallahi inna ashabaka yuhibbuna sulh waambia watu walikosana kuwa wale wengine wallahi wale wenzako wale wapenda sana ili jambo lisuluhishwe wapenda sulhu wayuhibbuna an tattafiqa alkalima Sheikh Ibn Baz asema maneno na wapendelea hili neno lenu liwe moja muwe kitu kimoja wayuriduna kadha wa kadha thumma ata الآخرين وقال لهم مثل ذلك كشك لك وإنجين والي أكوانبيا من أنه كما هايا ومقصده الخير والإصلاح malengo yake ni khairi na kuleta sulhu فلا بأس بذلك للحديث المذكور haina neno kwa hadithi hii iliyotajwa kuleta sulhu baina ya watu mpaka kupelekea wewe kuapa الشيخ عبد الرزاق اسمع وإن استغنى عنه بالتورية فهو أولى lakini ikiwa tatosheleka na tauria tauria ni kutaja kitu lakini wakusudia kingine badala ya kuapa ni bora zaidi kan yaqula lahu wallahi inna ashabaka yuthnuna alayka wallahi wale wenzako wakusifu wewe na hii yuthnuna maana yake ni wakusimanga ili neno moja linamaanisha mambo mawili lamaanisha wakutaja vibaya maanisha wakutaja kwa uzuri lakini mara nyingi likitumika latumika katika nini katika uzuri kwa hivyo ukimwambia inna ashabaka yuthnuna alayka moja kwa moja mtu yafikiria nini ni kwa uzuri au sami'tuhum yuthnuna alayka nimewasikia kusema kwa uzuri wewe maa annahu lam yasma' minhum illa dhammahum pengine hakuwasikia isipokuwa wamsimanga tu lakini asema hili neno ili kupoza yale mambo لأن ذكر الشخص بالشر يصح أن يسمى ثناء سبكم تاليام تقشاري بيا كتك لغة كراب ثناء كما في الخير كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ونهي حديث شهيدي lipita jeneza masahaba wakaanza kudisifu huyu alikuwa mtu wa kheri kwa kadha wakamsifu kwa kheri mtume sallam akasema wajabat imewajibika mara likapita jeneza lingine wakaanza kumtaja kwa ubaya siku hizi mtu akifa atakiwa mbaya ambaye usimzungumze kwa ubaya siuelewa ama masahaba mzungumza mtu amkufa hapo kwa ubaya nini maana hiyo thumma marru bi ukhra fa athnau alaiha sharra sababu kweli yule ni mtu muovu aliyopitishwa alikuwa ni mtu muovu kweli wacheni uongo bwana mtu alikuwa mwizi wa kushika watu makabari akapigwa akachomwa moto apitishwa maskini marehemu alikuwa mtu wa kheri kweli mrongo we mrongo kheri gani aliokuwa nao alikuwa haswali pengine ashika watu makabari mwizi mtu wa muraibu kila balaa nayo kisha mwadanganya danganya mwafikiria mweza kumhadaa Allah subhanahu wa ta'ala hata ukimsifu kwa kheri ataingia peponi anayo hiyo kheri kweli ategemea uwe mkweli basi si kusema uongo ndio pale hufa mfano nitawapeni mfano hai juzi amekufa kardhawi jamaa wakaanza kusema alhamdulillah bwana alikuwa na tabu sana maona maiti pia wakusalimika na wao asalimike vipi na mtu amezungumza maneno mengi mabaya sana katika dini mengi tu mengi mengi ameyazungumza ambayo si sawa utamsafisha vipi kwa mfano Qardhawi katika jambo moja la ajabu alilizungumza alivyoshindwa Perez kule ya Yahud na nisba ndogo sana percentage ndogo hivi akasimama katika khutba ya Juma akasema ana u Israel na wapapongezi Israel kwa uadilifu waliokuwa nao ameshindwa na nisba ndogo tu natamani ule uadilifu ulioko kule kwa Israeli yani kwa Mayahudi uwe utakuwa katika nchi zetu za Kiarabu sema hivyo kisha akasema hivi nenda we kwenye YouTube maneno utayasikia yeye mwenyewe akizungumza wachana na maneno yangu waweza kusema ah yule bwana kila mtu akusalimika na yeye nenda kafungue kwenye YouTube utamsikia akizungumza kisha akasema sikiliza hapa sasa la, kuna nchi nyingine akusudia Iraq sababu Saddam Hussein wakati ule <laughs> alipigiwa kura akapata 99.9% akasema tisa tisa nyingi kwenye nchi za Kiarabu huko mm, iweje iweje katika nchi mtu apata 99.99% mfano kisha akasema wallahi lau kama Allah atashuka katika hii ardhi aseme apigiwe kura hapati kura hizo si umeelewa si mfahamu hasa kuna baadhi ya watu hawaangalii aliyekosewa heshima hapa nani ni Allah jalla fi'ala lakini kwa sababu ya kumpenda mtu yu tayari yeye kutetea kwa kila namna hebu tartibuni jamani wacheni kufuata awatif feelings mkaisahau sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ibn Uthaymeen rahimahullah hapo hapo kwenye klipu ukipata mwisho mara nyingi waekee maneno ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wakati ule yuko hai akaulizwa kuna mtu yasema kadha wa kadha wa kadha akasema hadha kafir anayesema maneno kama haya amekufuru yustatabu fa in taba illa tuqta unuqa tuqta unuqa asema huyu aambiwe atubu na viongozi wa nchi hiyo aliyoko asipotubia akatwe kichwa amertadi mtume haya maneno ya nani Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala nendeni mkayasikilize wenyewe si mkafikiria labda namzulia na mimi hata sijali yani ukasema mwa yule bwana yule kwani wafikiria maneno yako tu fa athnau alayhi sharra masahaba walizungumza mbele ya mtume sallam jeneza la pita wasema yule yule alikuwa hivi alikuwa hivi alikuwa hivi mtume sallallahu wajabat sisi tulikuwa tutaka shahid fa athna fa athna katika khair na katika shar فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت عمر كموليز يا رسول الله ما وجبت إيه وجبت النيني قال متوم سلمة كسيما هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة huyu mliyemsifu kwa kheri imewajibika kwake yeye pepo yenda peponi yule azungumzwa kwa kheri na hii ni katika alamat husna khatima kuwa mtu anapofariki wale watu wa karibu walioishi naye wale wanaomjua wakamzungumza kwa kheri basi yule ni wa peponi biidhnillahi taala ingawa hata tukimzungumza mtu kwa kheri leo hatuwezi kusema yule peponi yule ah, hii mtume salama alisema kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi kwa tutasema ni katika alamat za husnul khatima kuwa yaonekana huyu amekwisha mwisho mzuri sababu watu wamzungumza kwa kheri lakini kukata kwa huyu ni wa peponi au wa motoni hilo hatuwezi sisi kukata isipokuwa kwa nini kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wahi ushakatika sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa wahi وهذا اثنيتم عليه شرا na huyu wa pili mmemsifu kwa shari fawajabat lahu an-nar ikawajibikia kwake yeye kutiwa motoni antum shuhadau llahi fil ardhi nyinyi ni mashahidi wa Allah katika hii ardhi والحديث متفقون عليه نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك بارك الله فيك